Hindi mo ba nagustuhan? Ano ka ba? Nagustuhan ko, no? Ayaw mo niyan? Ah, dapat kinuha ko yung Alex alarm clock. Yun na lang dapat, yun ang mas mabenta. Huwag ka magalala. Maganda talaga regalo mo. Totoo. Eh, kasi isang taon na naman ang lumipas at dumating, ganun pa rin ang ginagawa ko. Tumayo dito, pagkatapos dito, kumain ng damot, maglakad pabalik. Ay, nakikita ko yung problema mo. Pumasok kaya ako sa law school. Kailangan mo lang makawala sa nakakatamad mong ginagawa. Pero, lumabas ka, mali mo, may magagawa kang iba. Mag-isip ka habang ginagawa mo. Magsayaw ka kahit ano, basta maganda. Boom, boom! Ha? Alam mo yun, gawin mong fresh. Fresh, ha? O sige, gagawa ko yun. Ganun ang ginagawa ko. Ayun ang mga tao, Marty! Gusto ko ng mga tao! Oras na para magsaya tayo lahat! Woohoo! Gloria! Gumising ka na dyan! Bukas na tayo! Kailangan na nating maghanda. Sampung minuto. Tayo na! Melman, Melman, Melman! Melman, Melman, Melman! Gising na! Gumising ka na dyan! Isa na naman tong magandang umaga sa Big Apple! Dali na! Ha, hindi para sa akin. Meron ako sakit ngayon. Ano? Meron na naman kasi akong nakitang brown spot dito sa may balikat ko. Banda rito. Nakita mo dito, banda rito. dito magsisimula ng malaking palabas. Panoorin niyo lahat kung anong kaya kong gawin. Lapit lang! sa main sewer line para pagbalita, sira na ang pala natin. Ganun ba? Rico, ikaw ang sa Little Patrol. Kailangan natin ng mga pala at maghanap ka pa ng popsicle sticks. Ayokong gumuhuna naman ng hugay. At ako, Skipper. Gusto ko magmukha kang cute at masarap yakapin, Private. Oh. Mm-hmm. Ngayon, guguluhin natin ang lugar na ito. Dad, tingnan niyo po ito. Oh. Hindi nyo mapapanood yan sa Animal Planet! <laughs> Tapos na ang palabas mga kaibigan. Salamat sa pagpunta nyo. Sana nagustuhan nyo ang palabas ko. Nandito lang ako buong linggo. Ang totoo niya, nandito ako buong buhay ko. 365 days sa isang taon. Kasama rin ang Christmas, Hanukkah, Halloween, Kwanzaa, at saka pakiusap, huwag niyong papakabon ang mga alaga niyong hayo. At tipan niyo ang mga driver ng taxi dahil wala silang mga pera. kuryente ito. Manhattan? Naloko na. Nasa New York pa rin tayo. Abort! Dive! Dive! Dive! Hoy, tagay ano nakatax! Sandali lang! Ano ba ginagawa niyo dyan, ha? Nag-uukay papunta ng Antarctica. Hmm? Antarctica? Pwede ka bang magtago ng sekreto, ha? Nag-iisang kulay kong kaibigan? May nakita ka na bang mga penguin na nakakawala dito sa New York City? Hmm. Siyempre, wala dito, hindi rin naman kasi to tama. Nagsasabwatan ng mga tao para ikulong tayong lahat dito. Kaya tatakas kami at pupunta kaming apat sa malawak na lupain ng Antarctica. Doon sa wild. Hmm. Sa wild? Makakapunta talaga kayo doon sa lugar na yun? Pwede yun ah. Hoy, teka lang! Saan yung lugar na yun? Sabihin niyo sa akin saan yun! Hindi mo kami nakita. Maliwanag? Hindi. Sir ah, ah, pasensya na. oh, sir. At para sa huling paglabas niya ngayong araw, ang hari ng New York City, si Alex La Lion! Salamat! Maraming salamat! Nakakatuwa kayo! Nano kayo? Palakpakan yung sarili nyo! Salamat! Oh, salamat! Oh, aba, salamat! Ang bait naman ang nagbigay nito. Uh, brief ito! Hindi kayo sa pag-uwi. Hindi yung website ko ha! 24-hour Alex Camp! Panoorin niyo ako matulog! Ito ang tinatawag na buhay. Tama yan, dyan nga. Oo, oh, nasa langit na ako. personal kong gamit. Alam mo bang yan ang una kong rectal thermometer? Namimiss ko nga yun. Sana may mga... Happy birthday to you. You live in a zoo. You look like a monkey. And you smell like one, two. Kalokohan yan. Uh-huh. Kayo talaga, oh. Pinapahiya niyo naman ako eh. Ito mga sarili nyo? Ano mo sinasabi mo? Pinractice namin yun na isang linggo. O sige na, ang mabuti pa, mag-wash ka na, Marty. Anong inis mo? Wala. Hindi ko pwede sabihin. Sige na, sabihin mo na. Hindi, hindi ko sasabihin sa inyo. Malas daw yun eh. Pero kung gusto niyo malasin, sasabihin ko. Pero kung gusto mo maligtas, Ay, ano ka ba naman, Marty? Pwede bang sabihin mo na sa amin? Sige nga, ano bang mangyayari? Sige na nga. Ang wish ko, Nakapunta ako dun sa wild! Dun sa wild? Wow! Huh? Huh? Sinabi ko na sa sa'yo, mamalasin kayo eh. sa wild, niloloko ka na ba? Yun ang pinakapalig na idea na narinig ko. ang dumi-dumi doon. Pupunta yung mga penguin. Bakit hindi ako pwede pumunta? Nababaliw na yung mga penguin na yun. Ano ba? Isipin mo ngayon babalik ka sa kalikasan, Doon sa pinagmulan mo, malinis na hangin, tsaka malalawak na lupain. Alam nyo, narinig ko, may malalawak na lupain sa Connecticut. Connecticut? Tama, ang gagawin mo lang pupunta ka sa Grand Central. At pagkatapos, sasakay ka sa Metro North train. North? Kahit sino pwedeng sumakay ng tren? Baka sakaling pwede tayo. Marty, ano ka ba? Ano ba makukuha natin dyan sa Connecticut na yan? Lyme disease. Salamat, Melman. Hindi, hindi. Gusto ko lang naman talaga. Sigurado mo lang ganito sa wild. Isa tong mataas na klase pero, ng pero, pagkain na... Uh, uh, hindi mo talaga makikita dun sa wild. Naisip mo na ba na may mas mahalaga pa sa buhay kaysa steak, Alex? Hindi niya sinasadyang sabihin yun. Hindi. Hindi ba talaga kayo nababahala dahil wala kayong kaalam-alam tungkol sa buhay sa labas ng zoo? Na, hindi. Alam mo, ang ibig kong sabihin, ano ka ba? Isang usapin lang yan. Ah, meron kang ah, dumi na kulay dilaw sa ganito mo. Ah, um, <sighs> Salamat sa inyo, ah. Salamat sa party. Ang saya. Totoo. Ano problema niya? Kwentuhan mo kaya siya ng masasayang bagay. Puntahan mo na para mawala ang lungkot niya. Teka, nirigaluhan ko na nga siya ng snow globe eh. Kulang pa ba yun? Alex. Ay naku, ito na naman tayo. Hmm, sige na, gabi na. Siguro dapat na akong... Kausapin mo siya. Ikaw kaya? Ikaw dapat. Ikaw! Ikaw! Ayaw, ikaw dapat. Ano sige na naman. Dali na, best friend mo siya. Oo, sige na, sige na. Uh, gawin ko na. Good night, Marty! Good night, Gloria. Ah, nakakapagod. Alam mo, sa totoo lang, tingin mo wala nang mas gaganda pa dito sa lugar na to eh. Oh, meron ba pala? Ang ganda ng between. Hindi ka makakakita ng ganyang between dun sa wild. Helicopter lang yan. Marty, kaibigan, makinig ka. Lahat naman nangangarap na baka maging mas magandang buhay nila sa ibang lugar. Alex, tingnan mo. Sampung taon na ako. Sandali na lang ang buhay ko. Hindi ko pa rin alam kung may black na may white stripes ako white na may black stripes ako. Hmm. Marty, meron akong naiisip na kanta. Alex, pwede ba? Huwag mo na ngayon. Oh, <laughs> anong wag? Isang magandang kanta yun. Palagay ko, alam mo rin yun. Da, da, da, Uy, huwag yan. Pwede ba? Huwag may tutuloy yan. Hindi ako makinig sa'yo. Da, da, da, spreading the news. I'm leaving today. Yeah, we are a <laughs> great part of Yeah. Delina, alam ko alam mo yung kanta. Dali, kantahin mo na. New York. New, New York! York! Tumayo na kayo dyan! Natutulog na ako dito! Bawal sa amin, Brando! makakalaban nyo siya, ako makakalaban nyo, mga duwag! Kita mo, <laughs> nalulungkot ka pa kanina. Hindi tayo mo hindi maghiwalay. Tayong dalawa? Totoo nga yun. Wala talagang duda. Ano nang gagawin mo? Pupunta ka na dun sa wild ng mag-isa? Hindi. Ayos. Tayong dalawa. Tara na. Ano? Sa wild. Dali na, tayong dalawa magkasama. Dire-diretso lang tayo sa Fifth Avenue, papunta sa Grand Central. Sasakay tayo ng tren papuntang North. Babalik tayo sa umaga nang wala sinima makakanan. Nagbibiro ka, di ba? Ah. <laughs> oh, Siyempre, nagbibiro lang ako, no? Biro lang yun. Ano ka ba naman? Parang pasasakay tayo sa tren. Oo nga. Ah, tama na nga yan. Pinag-alala mo talaga ako, Marty. Ah, paano? Buti pa, matuloy na ako. Tama, ako rin. Ipapahinga ko na yung boses ko para bukas. Seniors Day bukas eh. Kailangan mas malakas ang boses ko. Gugulatin ko sila. Alam mo yon? <laughs> Good night sa'yo, Alex! Ah. <sighs> Ah. Nakalimutan na naman nilang patayin yung ambient sounds. Huwag kang magalala! Ako bahala! Alam mo naman kayang-kaya ko to. Ya, ganyan nga. Uh... kaunting taba sa gilid. Gustong gusto ko yun. Gusto ko na may kaunting taba ang steak ko. Ang malinamnam at masarap na steak. Ay, wala ka talagang kasisar. Alex? Mm. Alex? Mm. mm, mm. Alex? Mm. Bakit? Subo mo daliri mo? Ah, ano ba yun, Melman? Eh kasi ganito. Oh, alam mo, may infection ako sa dugo at tumigising ako kada dalawang oras. Tapos iisa na ako. Um, sumilip ako sa kulungan ni Marty na hindi ko talaga ginagawa. Hindi ko alam ba't ko ginawa. At ngayon... Teka, Melman, anong nangyayari? Si Marty, nawawala siya. Nawawala! Ano bang nawawala siya? Gaano katagal na niya itong hinuhukay? Marty! Marty! Hindi naman siya magkakasya dyan. Marty! Marty! Marty! Naguguluhan talaga ako. Kasi hmm. naman siya pupunta. Gusto hmm. ko natin yan! Hindi niya magagawa yun. Naku, hindi. Anong gagawin natin? Kailangan, kailangan natin, ibig sabihin, kailangan natin i-report to. Huh? Hello? Why there's a missing animals? Pakibilis! nasa labas siya. Ah. Nawawala at Dijeron, tú me Hoy! Hintayin mo mag-green! Patawa. Ano? Zebra? Oo, tama ka. Isang zebra. Nasaan naman? Nasa harapan ko. Papariling ko? Negative. Kakailanganin ko ng backup. Central Station. Tama bang rinig ko, Grand Central Station o constipation? Nandito na tayo. Grand Central Station. Malaki nga at nasa gitna. Ah! kumilos kayo na maayos. Huwag kayo magpapahalata. Huh? Hmm? Kung meron kang dumi dyan, ibato mo na. Hmm. Napapaligiran na tayo. Uh, magandang gabi, officers. Teka, eh, sandali. Huwag, huwag ka muna magsasalita. Pwede? Hindi maganda pakinggan ang sinasabi mo at hindi nila maintindihan. Tahimik ka lang. Akong bahala dito. Ay. Uy, kumusta na? Ah, maayos naman ang lahat. Meron lang ah, konting gulo dito. Pero sa amin lang naman, eh, wala sa sarili nangyayari naman yun sa lahat, di ba? Ngayon lang kasi siya nakapunta dito eh, kaya medyo nababaliw na sa... Hoy, hindi kaya ako nababaliw, Alex? Pwede ba? Shh! Sabi ko nga ako nang bahala dito eh! Iuwi na namin yung kaibigan namin. At kakalimutan na to. Okay? Wala namang nasaktan, di ba? Oo, hindi, hindi, hindi. Oy, huwag kayong matakot ako to. Si Alex the Lion. Mula sa zoo. Anong problema nila? ang nararamdaman ko ngayon. Uy, ah, mahal na mahal ko kayong lahat. Mahal na mahal ko kayo. candy man, oh the candy man. insidente pagode ah. si Grand Central Station ay isang magandang halimbawa ah. ng ipinaglalaban ng animal rights ilang taon na ngayon. Hindi talaga nararapat na ikulong ang mga hayop na tulad nito. Ngayon ipapadala na ulit sila sa kanilang pinagmulan, kung saan maninirahan sila doon ng malaya na malamang matagal na nilang gusto. Pwede ba tulungan niyo ako? Gusto Ay, na naman! sa ulo. Gah! Aray! Teka. Teka. Ano to? Ha? Nasa kaula ko? Naku, hindi. Hindi, hindi. Hindi tama to. Hindi nila ako pwedeng ilipat. Hindi ako! Oh, hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Takot pa naman ako sa dilim. Hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Parang sumisip ang paligid. Mag-isa lang ako walang kasama. Alex! Alex, nandiyan ka ba? Marty! Ako nga! Sige, magsalita ka lang! Ah, Marty! Nandito ka rin! Ano nangyari? Ayos ka lang ba? Hindi maganda to, Marty. Alex? Marty? Kayo ba ah, yan? Maria! Nandito ka rin! Natutuwa ako, Maria, Maboses boses dalawa! Ano bang nangyayari? Nasa kaon tayo! Ay, nako, hindi! Ah, ang hirap-hirap naman ang pwesto kong ito. Bellman! Bellman! Si Bellman ba yun? Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Hmm, palagi ako nakakatulog kapag nag-MRI ako. Bellman, hindi ka nag-MRI! CAT scan? Hindi! Walang CAT scan! Ililipat tayo! Ililipat ng zoo! Ililipat ng zoo? Oh, hindi. Hindi ako pwedeng ilipat. Meron kasi ako appointment kay Dr. Goldberg ng alas 5. Melman? May mga reseta pa siya ibibigay sa akin. Melman, Wala naman ibang suit na makakain pagkamunta ko. Relax. At hindi talaga ako papayag na mag-health insurance. Hindi pwede yun. Pwede ba uminaw ka lang, Melman? Magiging maayos ang lahat. Walang mangyayari sa atin. Maniwala ka sa akin. Hindi, Marty. Hindi tayo magiging maayos. Ngayon, dahil sa'yo, nandito tayo. Dahil sa akin? Parang hindi ko yata makita kung bakit ako may kasalanan nito. Nagbibiro ka lang, di ba, Marty? Ikaw, ginalit mo yung mga tao. Inabuso mo, Marty, ang nagpapakain sa'yo. Hindi ko alam kung sino ako, sino na ba ako. Kailangan ko hanapin ang sarili ko. Sige, sandali. Ay, pwede ba? Hindi ko naman hinili sa'yo na sundan ako. Hindi ba? Meron siyang punto dun. Ano? Di ba? Sabi ko sa inyo, doon na lang tayo sa zoo. Pero sabi niyo sa Melman, akin... tumahimik ka na nga. Ikaw naman talaga may idea ng lahat nangyari. Tigilan mo na si Melman, huwag mo na siyang idamay. Salamat, Gloria. Isa pa, Alex, hindi ko kasalanan kung ililipat tayo. Melman, tumigil ka na. Meron bang nahihilo sa inyo? Ako, nahihilo. Melman, lagi ka namang nahihilo eh. Progress report. Luma na ang code nito, Skipper. Hindi ko talaga kayang basahin. Hmm, ikaw, matalinong hayop. Hmm? Marunong ka bang magbasa? Hindi, pero si Phil marunong magbasa. Phil! Hmm? Ship to Kenya. Wildlife Preserve, Africa! Africa, hindi yan tatama yon. Rico! Hit! San Diego maganda to, San Diego. Ngayon makikipaglaban pa ako kay Shamu at hihigitan ng mayabang niyang ngiti. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya. Talo na ako. Lose na ako. Wala na akong gagawin. Kasalanan mo, Marty. Pinahamak mo ako. Pero ba, Alex? Talaga bang iniisip mo na sinadya ko mangyari sa atin to? Gusto mo humingi ako ng tawad? Yan ba gusto mo? O sige, um, pinatahimik ako. Marty, alam mo, kailangan mo rin namang magkaroon ng konting pang unawa. Huwag mo nga ako pinatatahimik. Narinig niyo yun? Hindi niyo naririnig? Narinig ko yan! Pag may tugtog, may mga tao. Diretso tayo sa pinuno nila. Sana simentado ito. Oo nga, pangit nga ng daanan. Ganito yata talagang gusto na to. Siguro ang sabi ng gumawa nito, meron kami naisip ng magandang plano. Kaya lang natin maglakad ng malaya mga hayop, pagkatapos makikita mo laklak na sa ulo, at lahat nagyaya nagyayakapan na lang. Meron ba silang kakawian dito? Dito tayo magdalaw, dali! Aray ko! Ito na. Magpakitang gilasal sa mga tao. Ngumiti kayong lahat. Kaya natin to. Yan na ba ang pinakamaganda mong ngiti? Hindi ako nakangiti. Natural na yan. Ay, sige na nga. Basta gandahan na lang natin ang ngiti. Wow! Hindi naman sila mga tao. Hmm? Mga hayop din! Mga hayop sa California? Nakakatawa. Party na maliliit na hayop? I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to... Move it! like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. She like to move it, move it. He like to move it. Lahat na babae sa buong mundo. Ang kurina na Haring Julian, lapitin ang babae. Gusto ko lahat ng mga babae. Gusto ko ang idagdagan nilang katawan. Kapag uminda kang iyong katawan, masaya, nakakatuwa at maganda ito tingnan. Hindi ba? nakakita ko ng 26 na lantaran na paglabag sa health code. Gusto ko na sa Diego. Ang ganda pala ng lugar natin. Ay, 27. Woman physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman physically fit, physically fit, physically fit. Dapat nagdala tayo ng chichili. Huh? Sandali. Nasaan si Alex? Ano nangyari sa kanya? Nasa likod lang siya. Nasa likod ba natin siya? Ewan nasa siya pero hindi niya nakikita kasi yan dito. Abusa! Abusa! Tumatanggal mga pusa! Magtago na kayo! Pusa! Ito! Ayoko ng sapot ng gagamba! Maraming salamat nga pala sa inyong tatlo. Salamat sa paghintay. Natutuwa talaga ako sa inyo. Ah, kumusta? Galing kami sa New York. Hinahanap namin ng supervisor nyo. Dahil nandun lang kami sa may tabing dagat ng mga ilang oras na. At wala man lang kahit sino pumunta doon. Hindi ko kasi alam... Tama, hindi ko kasi alam kung anong kalakaran dito eh. Pero nakita ko naman na may malaking pagkakamali. Pero ayos lang. Ituro nyo lang sa amin kung nasa na opisina dito. O kaya naman... Kumusta? Ayun! Ah! Morris, nakita mo ba yun? Napala si mga pusa. Ang mga yan ay mga alien, mabangis na, mga alien, mula sa inaara, papatay nila tayo, at kukunin ang mga babae, tatalimanin natin. Sino ka nga, Mort? Huwag naman kang lalapit sa pala ng hari, pwede ba? Shh! Shh! Nagtatago tayo. Tahimik kayo lahat. Pati na ako. Shh! Sino nag-iingay dyan? Ako naman pala. Sige pa! Ganyan na, Gloria! Tama na! Wala, Sabi kong tama na eh! Napatay niya na? pa ba? Ay, ako nang gagamba. Hmm. Alex, wala nang gagamba. Hmm. Mababangis sila. Mamaya patay na tayo. Tama ako! Sinabi ko na! sa, sabi ko sa lahat! Kasasabi ko lang ang tungkol sa paa. Sinabi nga niya sa'yo ang tungkol sa paa. <laughs> Sandali, meron akong plano. Talaga? Meron ako naisip na isang magandang pagsubok para malaman kung mamamatang hayop nga ang mga yan. Eh, <laughs> Kumusta? <clears throat> Ako na bahala. Akong kakausap. Ikaw dyan ka lang. Kumusta ka naman, ha? Oh, umiyak. Ah, pasensya na. Ah, ano ba yan, Alex? Anong ginawa mo sa akin? Tama na, tama na, tama na. Okay lang. Isa lang naman ako makulit na layon, eh. Hey, ano ba yan? Tama. Tinakot ka ba na mabangis na layon na yun? Ah, talaga? Mabangis at simbahay talaga ang malaking pusa na yun eh. Halika, bubuhati na lang kita. Oh, tignan niyo Ang cute-cute naman ng isang yan, di ba? Ang cute lang niya. Hmm, Alam niyo, parang gusto ko siyang isang sa kape ko. Tingnan mo sila. Mukha namang hindi sila gagawa na masama. Ewan ko lang ha. Ah. Iba talaga yung pakiramdam ko dun sa makapalambunan eh. Para bang natutuda ako sa kanya. Ano ba sinasabi mo, Morris? Halika yung mga kasama! Tayo nagkilalanin natin ang mga bisita! Ha-ha! Nakikilala ko sa inyo ang kilalang si Haring Julian XIII na naglaklak sa sarili, pinuno na limo at kung ano-ano pa, parang baka. Kaya, para sa hari ng mga guinea pigs. Sa palagay ko, squirrel siya. Maligaya pagdating, mga higanding bisita. Maaari kayong magpahinga dito sa aking kaharian. Mukhang squirrel nga. Oo, squirrel. Gusto namin lahat na magpasalamat sa inyo dahil sa pagtataboy niyo doon sa mga fusa. Mga husa? Sa mga fusa. Iniinis nila kami sa pamamagitan ng pagpasok dito. Ginugulo kasi yaan namin at kinakain ng iba. Oo, masaya yun. Alam mo, hinahanap namin kung nasa ng mga tao eh. Baka kasi alam niyo. Pero, Lalaki naman ang ngipin mo. Kakaiba. Nagkakaya ka, Maurice. Hindi mo ba nakikita ni Insulto mo mga ito? Ah, sabihin mo nga sa akin, sino ba talaga kayo? Ako si Alex. The Alex. Sila si Gloria, Marty at Nelman. At saan naman kayo nakatira mga higante? Hmm? Taga New York kami at gusto namin... Palakpakan ang New York Giants! New York Giants! Ano ba to? Ginagawa tayong katawa-tawa. Dapat tanungin na lang natin yung mga makukulit na to. Nasaan yung mga tao? Mawalang galang na. Siyempre, hawak namin makukulit ang mga tao. Wow! <laughs> hawak na makukulit ang mga tao? Oh, talaga? Magaling! Ayos! Uh. <laughs> Ayos sa taas! Hindi ba nakakatuwa ang mga tao? Hindi nga lang sila gumagalaw. Oh! Wow! Meron ba ditong buhay na mga tao? Uh, wala. Ay, puro patay lang. Alam niyo kasi kung meron dito maraming buhay na tao, ay hindi na ito tatawagin kagubatan. Di ba? <laughs> Kagubatan? Wow! Teka sandali lang, tumigil ka muna. Pwede? Ibig mo sabihin, natutulog kayo sa lupa? Ang pinagpupunas nyo, dahon? Ganun ba yun? Sino nagpupunas? Ay, nako. Ay, nako! Ay, nako kayo dyan. Bayan ko lang muna kayo dito sandali, ha? Ah. <laughs> nila tayo dito. Kapag nalaman nila kung anong nangyari, sigurado hahanapin nila tayo, hindi ba? Oo, oh, tama. Hindi ko alam ang sarap sa natin. Alam niyo ba, sigurado ako papunta na mga hindi dahil nasa kapalaran ko mamatay sa napabayaang islang ito. Ako, si Melman Mankiewicz, na nasa tamang pag-iisip at hindi maganda ang kalusugan, ay patas na hinati ang aking pag-aari para sa inyong tatlo. Oh, pasensya na, Alex. Hoy, palikuran! Ang galing mo, Melman! Wise man ka talaga! Hindi, hindi yan palikuran. Isa yung libingan! Ikaw ang naghantong sa libingan niya! Masaya ka na ba? Ano ka ba naman? Hindi ito ang katapusan. Ito pa lang magiging simula. Baka ito pa nga ang pinakamaganda nangyari sa atin eh. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Hindi ito ang pinakamagandang nangyari sa atin. Oo nga, inabuso mo ang kapangyarihan ng birthday wish mo at ikaw ang nagdala ng kamalasan sa ating lahat. Bakit mo kasi sinabi ang wish mo? Hindi mo dapat ginawa yun. Teka, sandali lang. Ayoko ko sabihin yun eh. Naalala nyo, kayong tatlo, pinili nyo ako sabihin yun eh. Ah, oo nga no. Isa pa, hindi naman to kamalasan eh. Naging maswerte nga tayo. Tingnan nyo paligid. Walang nakaharang, walang schedule. Ang ganda talaga ng lugar na to. Hindi ba kayo natutuwa? O, sige na, sige na. Ayoko na marinig yung iba. Diyan, ang bahagi ng isla mo. At dito, ang bahagi naman ng isla namin. Diyan ang malas na bahagi kung saan pwede kang pumarada at tumalon-talo na parang may kapangyariang kabayo. Gawin mong lahat ng gusto mo buong araw. At dito, ang maswerteng bahagi para sa mahalang New York at gusto nang umuwi. Ano ba? Wag, wag! Doon ka! Doon ka! Alam niyo dalawa. Diyan ka lang. Oh, sige. Eh, di dyan kayo sa lugar niyo. Dito naman sa lugar ko. At kung kailangan niyo ako, nandito na ako. Dito sa masayang bahagi ng isla. Wala akong gagawin kundi magpakasaya. Dito masaya kaya mas masaya. Magiging masaya kami dito mabubuhay hanggang sa makauwi kaming tatlo. Mm, gusto ko dito, mas maganda dito. Ang baon dyan sa lugar mo, dahil dyan sa lugar mo nakalagay ang Poso Negro. Paano gagawin natin ngayon? Huwag ka magalala, may plano ako para maligtas tayo. Sigurado talaga ako magugulat si Marty kapag nakita niya to. Nakakatawa naman siya. Nahihirapan siya kapag wala kami. Hmm. Tumahimik ka, Spalding. Ilang oras na rin ako nakatayo dito, nasa ilang milya ang layo ng mga rescue boat dito, makikita tong ginawa ko. Kapag dumating ang tamang oras, sisindihan natin itong Liberty at maliligtas na tayo sa masamang bangungot na ito. O ano, maganda di ba? Kumusta ang pagsindi natin, Melman? Ayos naman. Makulit. Narinig ko yan! Ah, bakit hindi na lang tayo makisindi dun kay Marty? Hindi maganda ang apoy na yon. Hindi tayo gagamit ng ganong klase apoy dito kay Liberty. Dalian mong pag-kiss-kiss! Nagawa ko na nga, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Hindi ko alam kung bakit hindi ko magawa ito. Huh? Apoy? Huh? Apoy! Apoy! Apoy! <laughs> ha? Ay, naku! Ha? Oh, sunog! Sunog! Hindi dyan! Sunog! Ah! Puka? Ano ba klaseng pusa ka? Nakakainis! Nasunog lang ang ginawa ko! Paano na ngayon? Hindi na talaga tayo makakalis sa lugar na to! Lipat na tayo sa mas masayang lugar. Kumilawan lang kayo lahat! Sige na! Maupo muna kayo. Sige na, nakikiusap ako sa inyo. Uminaw na kayo. Upo na kayo. Opo. Ikaw dito, ikaw doon. Makinig kayo. Shhh. Tuminaw lang kayo pakiusap. Huh? Ngayon, pinakikilala ko sa inyo ang kamahalan, ang sikat na sikat, bla bla bla, kung ano-ano pa. Palakpakan, ito na oh. Ngayon mga kasama, na tayo malaking interesado sa ating mga bisita sa New York Giants. May sasabihin ako! May Ano yun, ako! Winnie? Gusto ko sila! Ako rin gusto bago ko pa sila nakilala, gusto ko na sila. Oh, no, Ang totoo, gusto na. ko sila. Ayaw mo sa kanila, pero ako gusto ko. Tumahimik ka na, nakakainis ka na. <laughs> Ngayon, sa naaalala nating lahat na nandito, inatake tayo at kinain ng mga nakakatakot na fusa. Nakakatakot sila! Mga fusa! Nakakatakot sila! libro! Ah, sige na, pag-iusap! Maganda to libro! Pag-iusap! Maureen? Shhh! Magsitahimik kayo! pero hindi naman sila umaatake dito sa mga oras na ito. Kaya, ang naisip ng plano ay ito. Gagawin natin ang New York Giants na kaibigan natin. At dito lang sila. Tapos, dahil poprotektahan na tayo ni Ginoong Alex, magigiligtas sa tayo. At hindi na tayo mag-alala sa mga nakakatakot ng fusa kahit na kailan! Naisip ko yun! Naisip ko yun! Totoo! Ako nakaisip! Teka, teka, teka, sandali lang mga kasama, sandali. Meron lang ako naisip, ha? Ibig sabihin, hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang mga fusa takot na takot talaga kay Ginoong Alex? Uh-huh. Ibig sabihin, baka dapat matakot din tayo sa kanya. Paano kung mas mabangis pa pala si Ginoong Alex doon sa mga fusa? Uh-huh. Gusto ko lang malaman nyo na kinakabahan talaga ako kapag nakikita ko siya. Doris, hindi ka nagtaas ng kamay. Kaya yung mga sinabi mo sa amin tatanggalin sa pagkakasulat. Meron pa ba sa inyong natatakot sa kanila? Wala. Mabuti. Kaya tumahimik ka. Kapag nagising ang New York Giants, sisiguruhin natin na magigising sila sa paraiso. <laughs> Sino ba gusto ng biskwit? <laughs> Nagsasaya si na Melman at Gloria dun, oh. Meron pang pwesto para sa isa pa, ha? Ah. Ayoko, salamat. Alam mo, napag-isip-isip ko. Siguro kung gugustuhin mo lang ng lugar na to, malay mo. Magiging masaya ka rin dito. Marty, pagod na ako. Nagugutom na ako. Gusto ko lang makauwi. <sighs> Bakit hindi mo lang subukan? Isipin mo mabuti. Hindi rin naman kami magiging masaya kung wala ka. Si Alex. Sino yan? Pizza delivery. Sino ba ba sa tingin mo? Ano mo yun? Ano kailangan nyo? Pwede bang sumali sa inyo? Ano sabi mo? Alam ko naging mayabang ako, Marty. Pero pinag-isipan ko mabuti yung sinabi mo sa akin. Pasensya ka na. Maligayang pagdating din sa akin masayang bahay! Halika, tuloy ka! O, teka, magpunas ka muna. Alex! Ang bahay ko ay bahay mo na rin. ka dito. Alex, sumino ko muna! On oh, the house yan! <laughs> Tubig dagat to eh! Sinabi ka ba lulukin mo? Pansamantala lang yan hanggang maayos ang tubo. Teka, mukha nagugutom na kayo eh. Gusto niyo ba ng pagkain na galing sa kalikasan? Meron kang pagkain? Ang specialty dito sa lugar ko, makikita nyo. Seaweed the nasa stick. Seaweed the nasa stick. Bakit hindi niyo tingnan? Ayos to. Mm, ang sarap nito. Maraming salamat. Tama lang pagkakatimpla ko, di ba? Alam niyo, siguro dapat nilagyan ko pa ito ng konting lemon eh. Hindi, ayos lang. Ah, ang sarap talaga. Wala nang masihigit pa dito. Oo, oh, meron pa kaya? Tingnan niya to. Wow! Tingnan niyo mga between. Para bang bilyong, bilyong mga helicopter. Bulalakaw! Mag-wish ka! Dali! Oh, isang makapal at masarap na steak. <laughs> Alam mo, Alex, pinapangako ko sa'yo na ihahanap kita bukas ng steak na masarap. Salamat, Marty. Ah, ating gabi na. Pakiramdam mo parang... Ako rin, matutulog na rin ako. Matulog kayo ng mahimbing. 27, 28, 29, 30. Hmm, 30. 30 yung black, 29 yung white. Kung ganun, totoong black at white stripes ka nga. Wala nang problema. Good night. Nakita mo na, Morris? Nililinisan ni ginawang Alex ang kaibigan niya. Siguradong isa siya mapagmahal na hayop. Bakit ba nakakaramdam ka ng takot kay Ginoong Alex? Tingnan mo nga siya. Ang cute nga niya. At nakakatuwa. Hindi ako naniniwalang nilinimisan niya ang kaibigan niya, Julian. Para sa akin, mukhang tinitikman niya ang kaibigan niya eh. Bahala ka kung anong isipin mo. Wala akong pakailam. Dahil hindi magtatagal, magagawa na rin natin ang naisip kong plano. Ang gagawin lang natin, maghintay dito hanggang sa makatulog sila na mahimbing na mahimbing. Gising ginong Alex. Gising ginong Alex. Mataas ang araw. Sige na, gumising ka na dyan ginong Alex. Gising na, Alex! Oh, nagsusubo ng daliri. Ah! Ah! Ano ah! Ginong Alex! Ano nangyayari dito sa tayo? Ano ba to? Wow! Huwag yung mataranta, mga higante. Habang natutulog kayo, nahanda namin kayong kinuha at dinala dito sa lugar namin. Maligayang magdating sa Madagascar! Madawa? Ano raw to? Hindi to uh, Gascar. Marty, Ganyan-ganyan ah, ah, ah, yung mural ko eh. Doon sa zoo. Hindi, nagkakamali Wow. kayo. Ito, totoo mga nakikita natin dito. tignan nyo, ang ganda ng tanawin, hindi ba? Martitingnan mo, hindi ba yan yung palagi mong pinitingnan? Hmm. Pero nasarap mo na talaga. Ibig kong sabihin niya na yung totoong eh, verso ng... Kumagabo lang kaya tayo dyan. Palakasin natin at tibok ng puso natin. Samantalahin na natin ang sariwang hangin. Sino sasama sa akin? Ah, ayoko. Sa palagi ko, hindi ko kaya. Kaya! Ah, ay! Kaya mo ah! Oh. Ano? Ha? Kaya! Kumalik <laughs> ka! <laughs> Teka mo na! Sige na nga, Marty. Talo na ako! Talo na ako! Talo na ako, panalo ka na. Ay, ako manalo. Alex. Sandali pa lang yun, oh. Dalawang araw na ako hindi kumakain. Ang baba ng blood sugar ko. Wala na akong lakas. Tayo ko hindi yan ang problema mo, eh. una una hindi ka dapat ganun tumakbo sa kagubatan. Dali na, Alex. Pakita mo oh. yan mo. Oh. Ilabas mo yung nararamdaman mo bilang lion. Ngayon, sinong mabangis? Marty, hindi ko talaga kaya. Ikaw yun! Sino pa? Dali na! Ah. Dali na, Alex. Pakita mo oh. yan mo. Ilabas mo yung nararamdaman mo bilang lion. Ngayon, Sinong babangi? Marty, hindi ko talaga kaya. Ikaw yun! Sino pa? Dali na! Sino mabakis? Sino mabakis? Sino mabakis? Sino mabakis? Sino mabakis? Sino mabakis? Sino mabakis? Sino mabakis? Sino mabakis? Sino mabakis? Ako ang mabakis! Surprise! Woo! Taya ka! Taya ka! Talo ka sa akin! Barbie's all. I feel like a mile high pastrami on rye on the fly from the deli in the sky! Rawr! Magpasiya tayo! Iyan nga sinasabi ko! Ayos! Pakiramdam ko! <laughs> Iba na! <laughs> siya dito, hindi ba, Melman? Oo, oh, tama. Nasa langit na ako. Nakita mo na, Morris? Kaibigan na natin yun si Alex at hindi na natin nakikita mga pusa. Masasabi ko na ang plano ko ay maganda talaga dahil nakikita mo naman naging matagumpay yun. Tama ba ko? Yeah, Alex! Tingnan mo ito, Pinyo! Hmm. Oh, ang saya ko. Pakiramdam ko para kong hari ulit. niyo siya. Sige nga, Alex. Ipakita mo nga yung ginagawa mo. <laughs> Ayoko, parang hindi ko kaya eh. Sige na nga. Mga kaibigan, sinabi ko na dito ngayon, iniahandok na kagumbatan. Alright! Si Alex! Alright! siyang hari. Nasaan ang korona niya? Ako, merong korona. At maganda talaga ito. Nandito, suot-suot ko. Tingnan mo, suot ko nga ba? yan. Agad-agad mo pet ko, no? Hindi kaya. Oo kaya. Pa, pa, Alex, ano ginawa mo? niya ako sa buwet. Hindi, hindi kaya. Ginawa ko? Kinagat niya ako sa buwet eh. Ano ba talaga ang problema mo? Ah, oh, ah, ah. Ba't mo ako kinagat? Ano ka ba? Simple lang. Ikaw kasi ang pagkain niya. Ano? Iulit nga. Kalokohan yan. Ano ka ba naman, Morris? Sa magkakaibigan, wala namang ibig sabihin ang pagkagat sa puwet. O ito, kagatin mo. Tapos na kasi yan, ah, Julian. Hindi nagkagumpay ang plano mo. Ano pinagsasabi mo dyan? Hindi nyo ba alam na ang kaibigan yung ito? Tinatawag namin magandang modelo sa panguhuli. At ah? pagdating sa pagkain, karne ang kinakain niya. At kayo yun. Tumigil ka nga. Oh, sige na, sige na, Morris. Inaamin ko na. Hindi nagtagumpay ang plano. Nasayang ang lahat. Lahat tayo mamamatay. Sigurado babalik dito mga foods at kakainin tayong lahat. Dahil mga steak tayong lahat. Ah. Steak ako! Ako! Ako! Hindi pwede dito si Ginoong Alex. Doon dapat sa sa mga kauri niya. Doon sa lugar ng mga fusa. Ah. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ibinagkaloob sa akin ang batas ng kagubatan, bla bla bla bla bla, walis ka na! Ano? Sabihin mo nga, mukha ba akong steak sa'yo? Oo naman. Ma'am, nakita niyo, sabi na hindi ako mukhang steak eh. Teka, ano sabi mo? Oo, ang sarap. Nagiging mapangis na siya. Tumago na kayo! Ah! pool na sa pool. Ang galing na bato mo, Morris? Layo? Marty? Patawarin mo ako, Marty. Ano bang nangyayari sa akin? Aray ko! Naku, hindi. Ano bang ginawa ko? Totoo nga. Isa akong halimaw. Kailangan ko umalis dito. I see trees. I see trees. Tumayo sa atin si Alex. Uh, ano nang gagawin natin? Iisip tayo ng paraan para tulungan siya. Yun ang gagawin natin. Ano naman paraan yun? Ano umaga na lifeboat papuntang China. Teka, kilala ko kayong dalawa. Nasaan ang makulit na lion at ang nag-iisang kulay kong kaibigan? Alex! Halika na, Alex! Nandito aalis nang wala ka. Hmm. Hmm. Alex, may naisip akong kanta. Ano ka ba? Alam mo naman yung susunod eh. Sige na, kantayin mo na. Huwag mo naman akong tayong mag-iso. Hayaan mo na lang ba ako kumanta dito na mag-isa? Ah, ha? Ah, ah, ah, Alex! Halika muna dito sandali. Ay, Alex! Ah, pwede mo ba akong tulungan dito? Alex! Alex! tumatakay sa puso sa'yo eh. Uh, Hindi tama yung bigla mo lang lalapitan. Pagkat... Alis tayo dito. Makinig kayo. Subakay lang kayo. Tulad ng sabi ko, so time na ha. Yeah! Yeah! Yeah! Sa akin sila! maniwala kayo sa akin, alam ko. Pero ang pusang to, pinatunay sa ating lahat na mas malaki ang puso niya kaysa sa kanya. Para kay Alex. Para kay Alex! Tama na nga yan! No. Oh, ah, paano? Ano sa palagay niyo? Uwi pa ba tayo ng New York? Hindi ko alam, Marty. Ito ang pangarap mo. Gusto mo bang umalis? Wala akong pakialam kahit nasan man tayo. Basta't magkakasama tayong lahat, wala nang halaga yun sa akin. Aba, kung ganun, Yo, Rico! Bigyan mo ako ng tatlong daan! Balot mo! Ah, sige, sige. Pero bago kayo umalis, meron lang ako sasabihin sa inyong lahat. Kaya tumahimik muna kayo. Maurice, salamat. Alam niyo, matapos ko pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay sa matalino kong utak, nagdesisyon akong pasalamatan ka sa pagdala mo ng kapayapaan sa lugar namin. At para maging masaya ka, Ibibigay ko rin sa iyo ngayon ang maganda kong regalo. Uh, ah, hindi, hindi ko pwedeng, hindi ko pwedeng kunin ang korona mo. Ayos lang, may malaki bago rito. May tugo pa to. Paalam sa inyong lahat! Maraming salamat Bye! sa lahat! O ah, sige, paalam na sa inyo! Paalam! Hanggang sa susunod na pagpunta niyo! Maurice, pagod na ang braso ko, ikaw ay mo ko. Ano ba, pwede mabilisan mo naman? Alam niyo, pagdating natin sa New York, kalagitnaan na ng taglamig. Kaya naisip ko, ba't tayo magmamadali? Baka pwede tayong dumaan sa ibang ruta pa uwi, hindi ba? Doon sa Paris! Wow! Nabasa diba? mga nasa isip ko! Spain! Tama, makipagabula tayo sa foro. Oo, <laughs> sa Canada. Pwede ba? Murang gamot. Ha? Uh, alam nyo, ayos lang din sa akin kung bibisita tayo rito minsan. Ako, gusto ko yun. Ako rin, gusto ko yun. Skipper? Hindi ba natin sasabihin sa kanila na walang gasolina yung barko? Hindi na. Umiti at kaway lang, mga bata. kawaii. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to Yeah, like to.